نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta litinin wanda ya dace da tara ne wata musulunci takwas takwas da watan safar wata na biyu hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 46 wanda ya dace da sha biyu da wata na takwas watan agusta miladiya 2024 eh, idan tarihi ya inganta ci gaba da karatu mu na adda'u waddawa na bijimin malamin nan ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah da wasu suka fi sani da al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wanda wannan shine darasi na 48 a jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa a wannan ƙasa ta Niger muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya tabbatar da mu akan wannan aiki har zuwa mutuwa muna roƙon sa ya sanya ikhlasi a cikin zukatan mu kuma ƙara mana juriya da haƙuri a rayuwa a satin da gabata mun yi bayani ababen da malam ya jero muna akan abin da ya shafi tasirin zunubai da suke sanyawa kusan mun karanta ababe guda bakwai wanda yau za mu tashi a asar na na goma cikin asarin ma'asi na takwas afwan asar na na takwas za mu tashi a kai da ikon Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa minha na daga cikin ai tasirin sabon Allah da yawaita zunubi da yake jawo wa dan annabi Adam hirmanu ta'ati shine a haranta masa yin da'a wa Allah na daga cikin tasirin mummunan tasirin da sabon Allah da yin zunubi yake jayo shine haranta wa dan annabi adam yi wa Allah da'a malati falau lam yakul lidhanbi uquba da a ce zunubi sabon Allah baya da wani sakamako ko wani uquba ko wani hukunci illa an yasudda an ta'atin takuna takunu eh, takunu badalahu face eh, sai wata hanya ce da yake katange illa an yakuna illa an yasudda sai dai kawai ya katange ya taushe an ta'atin takuna badalahu eh, game da yin da'a wa Allah subhanahu wataala a matsayin marmako wannan abin abinda Malam yake so ya ce muna anan shine cewa a duk lokacin da mutum ya aiwatar da zinibi to wata ukuba ce ta wani aikin alkhairi da ya kamata ya aiwatar sai aka hana sai yin wannan aikin alheri sai ya sauya sa da mummunan mummunan aiki na fatan mun fahimta jama'a mun fahimci karatun da za a ce zinubi sabon Allah bai da wata ukuba sai wannan ta haranta maka yiwa wa abun ayin abun da Allah yake so zuwa ga abin da zai jayo hushin Allah subhanahu wataala shi kade wannan koba ce wannan azaba ce mai girma a ce Allah subhanahu wataala ya haranta maka yi masa bauta kuma a sanya maka da wani abin mumuna wanda yake sabon Allah subhanahu wataala sai ma da tabun bai tsaya anan ba wa yaqta tariqa ta'atin ukhra sannan kuma yin sabon Allah da ya zamanto dalilin taushe aikin alkhairi har aka aiwatar da sabon Allah to kuma zai yanke zai toshe wani aikin alkhairi hanya da za ta kai ka zuwa ga aikata aikin alkhairi na daban ma'ana idan mutum ya sabon Allah subhanahu wataala to ka wani aikin alkhairi ne da ya kamata ka aiwatar ba ka yi ba sai ka aka sauya maka shi da sabon Allah subhanahu wataala to yin sabon Allah shi kuma yana kange mutum akan hawa akan wata hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala da'a Allah ya sa kuna fahimtar Hausar mun bai ta karatun ko sai ce fa yanqati alaihi bizambi tariqun thalitha haka kuma dalilin sabon Allah zulubi da mutum yake aiwatarwa hanya ta uku ma sai ta yanke hanyar aikin alkhairi sai ta yanke sai zamanto zunubin ne yake aiwatarwa zunubin ne yake ƙara aiwatarwa thumma rabi'a haka ma hanyar za ta sanya mutum ya aiwatar da aikin alkhairi sai ta ƙara yankewa dalilin wancan sabon Allah da kai na uku ma'ana kana ƙara sabon Allah to kuma kana ƙara nisa da yi wa Allah da'a kuma kana ƙara yin nisa cikin zunubin ne a duk lokacin da mutum ya aiwatar da sabon Allah to ba shakka wannan sabon Allah zai jayo wani sabon Allah ne kuma zai sanya ka nisanta da ni da yiwa Allah subhanahu Ta'ala ibada ina fatan ku fahimci misalin ko to wannan na daga cikin tasirin zunubi ɗan uwa wanda malam yana ta jan hankalinmu ne domin mu gano hadari da munin abin da mu nisanta uban subhanahu wataala ya taimake mai ba mu dama da iko na nisantar sabansa innahu waliyyu wal qadiru ala zalik ba shakka ya kai ya kai a ce wa dan a ce dan annabi adam yana nisantar abotar Allah subhanahu wataala malik ya ce wa fayanqati'u alayhi bidhabi ta'atun kathira da wannan kuma talilin saban Allah ko kuma tadilin yawaitan zulubi da mutun yake yi sai hanyoyin yi wa Allah da'a da dama ya rabu da su sai da mantu duk yayi watsi da wata hanya da ake wa Allah subhanahu wataala da'a kullu wahidatin minha khairul lahu min ad-dunya wa ma 'alayha ladar da zai samu idan yayi wa Allah da'a kowace daga cikin ladar ko yi wa da'an yin aikin da'ar khairul lahu min ad-dunya shine yafi alkhairi wa gare sa eh, game da abasa duniyar wa ma fiha da kuma abin da ke cikin duniyar ko san akwai ayyuka na alkhairi wanda yin su yafi a baka duniyar da abin da ke cikin ta girman lada da Allah yake baiwa dan annabi Adam da ya aiwatar da su yafi duniya da abin da ke cikin ta daga cikin wannan ayyukan jama'a shine raka'atan al-fajr ko kun bayyana raka'atan raka'atanil fajr ya tabbata hadisin shugaban halitta cewa raka'atanil fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha mutun yayi raka'a guda bi bayan ketsuwa al-fajr kafin tayi da sallar subahin ya bi a baka duk duniyan nan da abin da ke cikin ta Allah ya sa kuna fahimta ka samu yin nafila raka'a guda biyu bayan al-fajr ya keto kafin a tada sallar subahin Lahatar da Allah zai baka yafi abin da ke yafi duniyar gaba ɗaya da abin da ke cikin ta ina ba da mun fahimta to idan mutum a she anan mafhumul mukhalafan karatin idan har na waye gari cewa ni da nake maganan ba na cika samun raka'ata ne fa ko ban ma yi ta gaba ɗaya ma to ashe in na bincika sai na gano akwai abun da nake wa Allah da Allah yake kusata Allah da Allah ya haranta min wannan alkhairi jama'a kun fahimci karatun wannan shine abun da malam yake son ya gaye muna daga lokacin da mutum yake wasa baya iya yin aikin da ubangiji subhanahu wataala zai ba sallada ta da duniya da abun da ke cikinta to yana nuna cewa akwai abun da yake aiwatawa wanda wannan abun yake jayo shin Allah da Allah ya haranta masa wannan da'a mafu tayyib malace wa hada misalin wannan fa karajulin kamar mutum ne akala aklatin da yace wani irin abinci aujabat lahu mirdatan tawila da ya sabbaba masa ya ja masa rashin lafiya mai tsawon zamani ya yi dogon lokaci yana fama da rashin lafiya mana'atuhu min a aklat wanda wannan rashin lafiyan ya hana masa watan cin ababe masu dimbin yawa atyaba minha wanda wa'annan abubuwan na abincin sun fi wancan abincin dadin da ya ci mutum ne zai ci abincin da abinci daya wanda wannan abincin zai ja masa rashin lafiyar da ya haranta masa cin abubuwa da dama wanda wannan abin sun fi wancan abincin da ya ce har ya sa ya shi lafiya da shi <laughs> a tanka san mala akwai magana nan ko shi yasa mu dinga sa tunani muna hararo abinda malam yake so mu gano a ce ga abinci guda ɗaya. wanda wannan abincin ya sa ka rashin lafiya bayan rashin lafiya kuma ya jayo ba ka iya ci duk wani abinci mai daɗi wanda ya fi wancan abincin daɗi to kamar saban Allah ɗaya yana jayo Allah ya haranta maka ayyukan alkhairi masu ɗimbin yawa mun bai karatun sai ce wallahu almusta'an muna neman taimakon Allah cikin al'amarin Allah ka taimake mu sai magana ta gaba mala ce wa minha wa minha tana ce wannan kenan ta tara wa minha na daga cikin tasirin saban Allah da kuma ukubar saban Allah annal ma'asi tuqassiru al annal ma'asi tuqassiru umara eh, umara umara umra wa tamhaqu barakatahu wala but malati tabbas daga cikin ukuba ta saban Allah da tasirin saban Allah da yake wa ɗan annabi adam shine saban Allah yana jayo ragewar shekaru rayuwa ta ɗan annabi adam yin saban Allah na sanya Allah ya rage maka kwanakinka a duniya wa haƙo barakatahu kuma saban Allah na tafiyar da albarkar rayuwa wala da kuma ba makawa haka tana faruwa sai ce fa birra kama yazidu fil umr kamar yadda aikin alkhairi nagarta da'a wa Allah yana tsara wa rayuwa yana tsara tsawon kwanaki fal fujuru yuqassiru al-umr haka ma saban Allah yana jinkirta yana takaita yana rage rayuwar dan annabi Adam sai ma amma wa qad ikhtalafa an-nas fi hadha al-mawadi malamai sun kara wa juna fa'inta sun kara wa juna sani akan wannan magana cewa saban Allah yana jayo Allah ya rage wa dan annabi Adam shekarunsa wannan maganar malamai sun yi sabani sun ƙara wa juna fahimta akan wannan me ake nihi akai sai malai ce fa qala ta'ifa wasu daga cikin malamai suka ci. idan da malai ce qad ikhtalafa an-nasu bayani an nasu wa ah ana nihin malamai ba na an nasu ba kadai masu wanke goma su sa biyar ana nihin masu kwana dare suna bincike ku gumbaci karatun su mala yake magana sai ce faqala ta'ifa wasu daga cikin malaman wasu tawaga daga cikin malamai suka ce nuqsanu umri asi huwa zahabu barakati umrihi wa mahquha alayhi wa hadha haqqun huwa ba'da ta'thir al-ma'asi wasu suka ce abinda malai abinda ake nihi da rage rage eh, shekaru shine Allah ya tafiyar da albarkar rayuwar gaba daya ya sanya albarkar mutum ya yi ta a ɓartaye ko kuma da kawai cikin ɓartaye kawai ɓartaye ne yake eh shi ne maganar mu yi adalcin tsantsa <laughs> mutum yana yana an cire an cire albarkar rayuwa ba wata albarka ta zara da rayuwarsa wa ha sannan kuma an tafiyar da albarkar an tafiyar da albarkar baki daya sai zaman to rayuwar babu albarka cikin ta kuma babu babu an tafiyar da albarkar a ciki ba yadda za a yi albarka wa hadha haqu malati wannan gaskiya ne ba shakka hakan tana iya faruwa sabon Allah na sanya Allah ya cire albarka cikin rayuwar mutum har mutum yayi wasu shekaru kuma gashi nan bai wani abu a zo a gani ba sai mutum yayi shekara 50 shekara 60 amma kuma ka gansa inda za a iske yaro dan shekara 16 dan shekara 20 anan za a tarar da shi kaga ai babu albarka anan a kama ka da yayi a bakin kai babu albarka babu albarka a nan ko ba ka bane eh, na wani wani konser da ya kama wani lecture tare da yan kwaya yara yara suna bushe kwaya sai aka kama shi da su aka je komisariya konser ya tambaye lecture kai baba yanzu da game da hurhurarka da hurhura kuma ka ta cikin yara kana shan kwaya Ni ya taka da wannan ya ce lalacewa <laughs> lalacewa ai wannan gaskiya ce kaga an tafiyar da albarkan ne sai zamanto abokanansa shine waridiyarsa da jikokinsa ana tambada a tambada za a kare ina ka fito tambada da daga tambada to wannan sabon Allah ke haddasa wannan Allah ya kare mu sai malai ce wa qalat ta'ifa eh wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi ba shakka wannan fa tasirin sabon Allah ne tasirin sabon Allah ke jayo ke jayo wannan wa qalat ta'ifa wasu ga cikin toga suka ce cikin malaman kenan bal tunqisuhu haqiqatan suka ce a'a su a tasu inta da nasu tunani da abinda su suka hararo cikin wannan maganar shine saban Allah yana rage yana rage shekarun mutum kai tsaye in Allah ya rubuta maka shekara 80 a duniya dalilin sabon Allah kana kai shekara 60 ba za ka yi 80 ba su suka ce haka suke fa'inta da za ka yi shekara 100 a duniya sai mutu kana sabon Allah to sai a miloka shekara 70 an ce maka shekara nawa shekara tamanin duk da akwai ayoyi da nassi da cewa eh, Ubangiji subhanahu wata'ala da shekara dubu biyar kafin halitta sama da ƙasa Allah ya sartar da komai na rayuwa to ya za a canza ababe eh, wasu ka ce a ah, ga nan ya faru da da annabi annabi Dawud lokacin da Allah ya halici annabi annabi Adam Ubangiji subhanahu wata'ala ya matsar masa duk zuriyarsa baki daya sai da ya ga kowa cikin zuriyar malam sai da annabi adam ya ganka eh gaba da diyansa sai da Allah ya nuna masa su baki daya sai ya hango wani daga cikin diyan sai ya tambayar Allah wannan waye saka ce dan danka ne annabi Dawud sai sai tambaye Allah Allah shekara nawa zai a duniya sai Allah ya ce duk tutu shi ka zai shekara ne 40 a duniya sai eh, ko 60 ne ko 40 ko 60 sai ce Allah ni nawa zai a duniya sai aka ce za ka shekara dubu Allah ce zai shekara dubu sai ya ce ma Allah to a cire ke arba'in ko 60 cikin nawa shekarun a ƙara masa lokacin da annabi adam ya shekara dubu ba 60 sai mala'ika mutuwa ya zo amsa rayuwarsa sai ya ce wa mala'ika a ni shekara dubu Allah ya ce zan yi kuma ni sauran shekara 60 sai ce ka manta cewa ka bai wa ɗanka shekara shekara 60 sai ce shi a haka da <laughs> eh, shi aka haka kaga shi ne annabi ke cewa eh, nasiya adam fa nasiyatu dhurriyatuhu annabi adam ya manta sai zuriyarsa su yi mantuwa annabi adam ya yi musu sai su kai mantuwa masu masu musu ina fatan mun fahimci karatun dan haka suka ce a'a Allah yana rage shekarun ne haƙiƙatan domin shekarun ba duka bane Allah subhanahu wataala sai da mala'iku a eh, sune eh, ya abin da kin ana ƙara wasu suka ce suka suka fahimta kama tun kisur rizqa kamar da kasan saban Allah na rage na rage arziki da muka misalta a sati wancan cewa da Allah zai kaddara zai rubuta a littafin sa cewa zaka dinga samun jika 100 a kullun sai ramu mutu kana saban Allah to Allah zai mai jika jika 40 an cire nawa an cire 60 to yadda kaga hakan tana faruwa cikin arziki haka ma tana faruwa cikin a cikin shekaru so fa faja'ala Allah subhanahu lirrizq lilbarakati fi rizqi asbaba sai Allah ya sanya wa neman arziki ko arziki na da albarkar arziki ta da dalilai kathiratan masu yawa to kathirwa da take karata wa taziduhu da kuma take karawa albarkar take kara asbabukin kuma take kara albarkar albarkar arzikin ma'ana Allah ya sanya wa arziki arziki Allah ya sanya masa albarka hanyar samun albarka arziki da dama Allah ya sanya hanyoyin samun albarkar arziki na da yawa akwai hanyoyi na samun albarka ta arziki suna da yawa na daga cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi suke cewa eh, duk wanda yake son Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita masa cikin arzikinsa a kuma ƙara masa rayuwarsa falyasil rahimahu to ya dinga sada zumunta suka ce ai sada zumunta na daga cikin abun da ke sa Allah ya ƙara wa mutum arziki kuma na yana sanya Allah ya ƙara ya ƙara wa rayuwa albarka ya ƙara shekaru ina fatan mu fahimta daka Allah ya sanya albarkar dukiya ta da abubuwan da suke jayo dukiya ta samu albarka ko daga cikin akoci yadda su ma naqasat malun min sadaqa dukiya ba ta barkewa ba dan ana bayar da ita bal tana sanya albarka ne a cikin ta walil barkati fil umri asbab haka ma samun albarkar rayuwa na dalilai kasiru da take ƙara ta wa tazidu ta kuma take ƙara albarkar take kara albarkar rayuwar rayuwa akwai ababe da dama da suke ƙara albarka a ciki daga cikin malin yake cewa akwai ta'a wa Allah subhanahu wataala wanda wasu na da da mummunar eh, na da fahimta wadda ba wannan ba ina ba da mun fahimci eh fakarin ko mala ce eh qalu sai malami suka ce wala tamtani'u a wani kuma wala tumtana ziyaratul umri bi asbabin kama yunqasu bi asbabin daga ba a ba a hana ƙara eh, ƙara rayuwa ƙarin rayuwa baya hanuwa bi asbabi saboda wasu dalilai kamar da ƙarin arziki kama tunqisur rizqa kamar da ke yake ran arziki in har arziki zai ƙara in har sada zumunta zai ƙara wa mutum arziki to ba shakka shi ma eh, sabon Allah na daga cikin abin da ke jayo raguwar shekarun mutum ina fatar mun fahimta fal arzaqu Dole ce kaga eh, arziki wal ajalu da kuma ajalin mutum was sa'ada da kuma jin dadin rayuwa was shaqawa da kuma tabewa wahala was sihha da waraka lafiya wal marad da kuma rashin lafiya wal ghina da wadata wal faqr da talauci wa in kanat bi qada'ir rabbi azza wa jalla koda ko suna akan karkashin watan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتدية لها koda wa'annan ababen gaba dai da arziki da ajali da jin daɗi da wahala da lafiya da rashin lafiya da wadata da talauci duk da cewa suna karkashin qada'i hukuncin Allah Allah ne ke ƙaddara wannan to shi Allah fa huwa yaqdi ma yasha'u shi Allah yana zartar da abin da ya ga dama amma bi asbabin da wasu dalilai ha shi Allah ya sanya ta mujibatan wanda suke sabbaba li musabbibatiha suke jayo ta Allah ya sanya arziki akwai abin da ke jayo sa ko waraka abin da ke jata mutum bai da lafiya zai mi zai je ga likita dan ka zo ka ga likita ya rubuto maka magani baka sha maganin shi kadai bai sanya ka samu ka samu lafiya ko haka ne wanda shi shan maganin da ganin likita ba shi bane ke ba shi bane ke ka lafiyar wanda ke ba da lafiyar shine wa shine Allah sai Allah ya dan farar da samun lafiya da zuwa ganin likitan ganin likitan bai gon kuma sai an an duba ka an baka maganin baka maganin kadai bai sanya wa ka warke sai gami sai ka sha magani kun ba ci karatu kamar da kasan zuwa eh, samun kuɗi baiwa ka zauna gida ka kwanta ka ce Allah ya babu kuma kai ta kaje ma ba dole sai ka je mi je ka je kasuwan kuma in ka je kasuwan ma dole sai ka mi sai ka gude shago in ka gude shago dole sai ka mi sai ka kasa in ka kasa kuma sai ka mi sai ka zauna ka jira haka ne <laughs> amma kawai haka daga zaune gida kawai kudi su ba ba da su shigo to haka haka shi ma haka shi ma jin dadi sai ka bi hanyoyin samun jin dadi ba in zaka kawo kaza kana son ka more ka ji dadi ka taka mota ka ka dunka shada ka sanya kai wace ce kai wace kuma baka sana'a eh ba shi turidu najaha wa lan taslik masilakahu yace inna safinata la tajri ala al-yabs eh kana son jin dadi kana son ka more a ce ka ci kai ka cin nasara amma baka kama hanyar cin nasara ba yace inna safinata la tajri ala al-yabsi ba yadda za a yi jirgin ruwa ya tafi saman kwalta ba yadda za a yi dole sai mutum labudda bil akhdhi bil asbab idan ka san ba yadda za a yi kana son ka ka samu diya ka ki yin aure kai kana son ka samu diya kana so a daga kiran ka baban wani kuma ka ki yin aure sai za ka samu diya ko kai aure in ba kusantar mace za ka samu diya kallon da kai zai sa ta baki ciki ba zai sanya ba kaga labudda bil akhdhi bil bil asbab to duk da cewa wannan samun arzikin da samun diyan da samun waye shine a hannun Allah amma Allah ya jingina waɗannan ababan da dalilai in kana son diya dole sai kai aure kuma dole sai ka kwanta da ita haka ne ko in kana son arziki dole sai ka nemi jarin kasuwanci sai kai kasuwanci kuma sai ka zo kasuwan ka fake in kana son lafiyar dole sai ka je ka ga asibiti ka ga likita ya baka maganin kuma ka sha to wannan duka dalilai ne sabubbare da Allah ya dan fara samu wannan da wance ne ko kun bace karatun masha Allah malace wa qala ta'ifa zance na uku ko suka ce a'a ta'firul ma'asi fi mahqil al inma huwa bi an tafutahu haqiqatal hayati wa hiya hayatul qalb suka ce tasirin zunubi a cikin eh, tafiyar da eh, tafiyar da rayuwa tafiyar da albarkar rayuwa innama huwa bi an tafutahu hayata tafutahu haqiqatal hayat shine mutun ya rasa haƙiƙanin abin ake cewa rayuwa malaci abinda malake nihi anan na cewa saban Allah na jayo mutun ya rasa a rage masa shekaru ba shekarun bane za a rage bitabti a'a za a watan za a mutun zai rasa za zai rasa Eh, abin da ake cewa haƙiƙanin rayuwa domin rayuwa kala-kala ce. Hukun baita? Rayuwa kala-kala ce, to abin da ake cewa haƙiƙanin rayuwar to zai rasa ta, sai ce, wahiyar hayatul ƙarfi ta ce rayuwa ta zuciya, ita ce zuciya ta zamanto active, kullum tana cikin ta da alaƙa da wa, da Allah duk zuciyar da ba ta da alaƙa da Allah wannan zuciyar mata ce. so malam yana nufin cewa eh, shekarun mutum za a tafi da su ta hanyar Allah ya sanya zuciyar ba ta rayuwa sai zamanto babu wani haske a tattare da ita ba wani hasken imani ba ta sheki da kanshi da na masu imani kaga wannan kuma an cire ma an cire albarkar rayuwar kenan ko in har ya zama to mutum bai da alaka da Allah subhanahu wata'ala to an cire masa albarkar rayuwa mafhum malate ta'sirul ma'asi fi mahqil umuri tasirin sabon Allah cikin tafiyar da albarkar rayuwa innama huwa bi an tafutahu haqiqatu an tafutahu eh, haqiqatul hayati shine tabbacin haƙiƙanin rayuwa ya kunce masa wai hayatul qalb shine rayuwar zuciya zamanto zuciyar madacciya ce ba haske a cikinta sai zamanto ko bid'a ko shirka ko kafirci sun mamaye zuciyar ba ta da alaka da sunna da tauhidi da kuma musulunci baki daya ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا da wannan Allah ya sanya duk kafiri matacce ne ko da kaga sai yana rayuwa in dai kafiri ne to a doron kasa matacce ne in kana son kaga wanda yake mataccen da yake tafiya a doron kasa shine wanda baya bauta wa Allah duk wanda baya bauta wa Allah mi katan cikin sa mi katan kansa dai da yake da manya-manyan kin ne dai da yake da manya-manyan mukami a duniya to in ana neman gawa da take tafiya a doron ƙasa wannan shine kuma mace karatun saboda zuciyar matacciya ce daka shi ma matacce shi dama mutum yana rayuwa ne da zuciya ba da gangar ba da gangan jiki ba mutum yana rayuwa da zuciya ba da ba da gangar jikinsa ba ina fatar mun fahimta Allah ce eh, ghaira hayyin shi kafiri matacce ne ba rayayye ba kama qala ta'ala kama da Allah yake fada amwatun ghairu ahya'in su kafirai matattu ne ba ba rayayyu bane su kafirai matattu ne a mace suke ba wata rayuwa tare da su duk rayuwar da babu Allah a cikin ta to wannan rayuwar me ita matacce ne ko da yana tunanin cewa yana rayuwa to shi mutun ne matacce Allah subhanahu wataala ya kare mu da irin wannan mutuwa mutuwa ta zuciya malan ce fal hayatu fil haqiqati hayatul qalb tabbacin abin da ake cewa rayuwa a haƙiƙanin gaskiya abin da ake cewa rayuwa <laughs> shine rayuwar zuciya rayuwa mai alaka da sunna mai alaka da tauhidi mai alaka da bautar Allah subhanahu wataala mai alaka da addinin Allah subhanahu wataala tace rayuwa da take rayayye ake cewa rayuwa duk zuciya take da alaka da wannan to wannan gangan jikin rayayye ne wa umrul insani muddatu hayati shi kuma rayuwar dan annabi adam to shine tsawon rayuwarsa rayuwar dan annabi adam rayuwar mutum shine lokacin da yake rayuwa yake da alaka da Allah umrul insani muddatu hayatihi malace rayuwar dan annabi adam to shine lokacin da yake da alaka da Allah a duk lokacin da baka da alaka da Allah to wannan lokacin kana mace ne kawai ba rayuwa kake ba lokacin kake da rayuwa lokacin da ka dawo tare da Allah subhanahu wataala ka bisa so da kafa ina fatar mun fahimta falaysa umruhu illa awqata hayatihi billah malace abinda ake cewa rayuwar mutum shine awqatihi eh, awqata hayatihi billah shine lokacin da yake rayuwa tare da Allah subhanahu wataala yake cikin bin Allah subhanahu wataala lokacin da yake yin abin da Allah yake so a duk lokacin da mutum yake aikata abun da Allah yake so to yana cikin rayuwa ne yana raye ne amma daga lokacin da kake aiwatar da abin da shi Allah baya so to malai ce kana matacce matar ke rayuwa matacciya ce jikinka gangan jikinka matacce ne kai wacan an rage maka albarkar rayuwar daga fatilka sa'atu umrihi abin da ake cewa lokacin rayuwar mutum shine lokacin da yake da mi alaka da wa da Allah lokacin da duk mutum ya shigo cikin masallaci zai ibada yana cikin mi yana raye lokacin da kake doke da Qur'ani kana karantawa kana mi kana raye kana wa manzo Allah salati kana mi kana raye kana tasbihi kana mi kana raye kana takbiri kana raye kana karanta hadisan manzon Allah kana raye kana wa mahaifiyarka biyayya kana raye kana duk wani aikin da Allah ya ce ayi watar kana yin sa to kana rayuwa ne amma kana fita daga cikin tsarin abinda da Allah ya ce a aiwatar kaje abin da ba Allah bane ya ce ayi to kuma ka mutu kun ba a ga yanzu a duk ɗan sholi matattu ne <laughs> ba haka bane ba dai wanda yake da rai duk matattu ne ko da kana ganin su da manya-manyan jiki kamar samudawa to na banza ne matattu ne saboda abinda ake cewa hakikanin rayuwa shine lokacin da mutum yake batawa wajen bautawa Allah subhanahu wataala shine hakikanin rayuwa ta gaskiya sai mala ce fal birru wat taqwa wat ta'a tazidu fi hadhihi al awqat da haka aikin nagarta da jin tsoron Allah da kuma ɗa'a wa Allah tazidu fi hadhihi al awqat tana karuwa ne a cikin waɗannan lokuta allati hiya haqiqatu umrihi wanda sune haƙiƙanin rayuwarsa wala umra lahu siwaha bai da wata rayuwa ko bai da wasu shekaru ko ma bayan wannan shekarunka sune lokacin da kake wa Allah subhanahu wataala bauta yanzu kaga da za a da mutun zai zai zai yi ibada a ce misalin kullum kana sallah ta minti goma ka hada da da na kan duka minti goma kaga awa nawa kenan awa daya je a hada da na filfilun ka da tasbihin ka da arwallaka da bi awa biyu sai a ce eh, mutum kullun yana da awa biyu cikin awa 20 da da hudu to kaga awa 18 da za duka in ba aikin ba wannan ayyukan bane na alkhairi to a matsaki to in zaka kilga duka sai in ka kilga misalin awa awa biyu so awa bi so bakwai no kenan sha hudu ko awa kenan ka eh anji ba awa biyu so bakwai sha hudu biyu so bakwai sha hudu ah, kaga idan ka doka sha so so hudu so so hudu eh hausin da lissafi bai ce da kyau ba idan ka yi awa goma sha hudun idan ka ga zai baka rabin wuni kenan ko a awa a sati duka ina aka tattara maka rayuwa, ka ta sati adadin awoyin awoyinka na sati sai ya zamanto duka sati da awa nawa awa 24 so nawa ke da kai 24 so bakwai 168 to kaga cikin cikin awa 168 da kai a sati a mako to eh, awa 14 ne kawai kake rayi <laughs> kuma ta awa sha hudu ne ko kake rayi sauran awowin gaba daya duka a mace kake to in kana so ka <laughs> yanzu sai ka lisa ha a wata kiran in kai wata to awa nawa kake rayi ina fatar mun fahimta kaga ashe mutane sun jima mace ashe ko Allah ya rufa mana asiri sai malai ce wala umra lahu siwa hadaka mutum bai da wasu ra shekaru da suka wuce awowin da yake tare da Allah subhanahu wataala wa bil jumlati in ya yance wa bil jumlati to ana ne a dunkule eh malace fal abdu idza a'rada anillahi shi bawa idan ya kauda kai game da bin Allah washtaghala bil ma'asi yasa ya shagaltu da saban Allah subhanahu wa ta'ala da'at alaihi ayya ayyamu hayatihi sai kwanakin rayuwarsa su lalace idan mutun ya shagaltu da da duniya saban Allah kai ya zama to kawai kullun daga kallon balo in ana isar da balo ku ne a kallon a tele kuma ku ne amma ba a taba sabon ana wa'azi a ganku a gaba hukumata to wannan mutun ya lalata rayuwar sai ka tarar da mutun ya share awa uku yana kallon a minti 80 har a tai ayi kullun yake cewa 120 100 minti 120 ka zauna kana kallon katta suna tahiya suna komowa ba wata riba daga samu a ciki to ka san cewa ka lalata rayuka baki daya wannan musiba ce wannan musiba ce ina ma laifin ka ce mun dari da ka tasbihi ne kake tai eh wallahi mutane na wasa da rayuwa shi yasa mu zage cewa akwai wasu ni'imomi guda biyu mutane na wasa da su as-sihhatu wal wal farag lafiya da dama dama ce Allah baka kai amfani da ta, akwai lokacin da kana son kai wani aikin alkhairi ba dama Allah ya ruba mana asiri da kuma ke cewa idan mutun ya ya kawo da kai game da aikin Allah kuma ka'ida ce ta Allah ba haushe ce duk wanda ke sharar masallaci zai shara? kasuwa duk wanda yake aikin Allah to sai yayi aikin da ba na Allah ba in Allah ya ce kai abu kaza sai ka ki aiwatar da aikin Allah to za a wai kana aiwatar da aikin da Allah bai saka ba ko wanda aikin da kuma zunubi za a rubuta maka idan aka ce karanta Qur'ani kake karantawa sai ka shigar da da TikTok ko kuma da aikin Allah ne kaga ko ko mutum shigar da game sai ga mutun gashi na ya na an bude sallah ta lido kos ana masa kuwa ciki <laughs> ya da Qur'anin ya buda ya karanta zai samu mi zai samu lada to ka'ida ce in ka bar abin da Allah ya ce kai to sai kai abin da Allah bai saka ba Mun bai ta ko malaci allati yajidu ghibba idaatiha yawma yaqulu wanda zai zai da na sani wanda zai da na sani game da dalilin tozarta da lalatar da wannan rayuwar da yayi a wace rana malaci yawma yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati a ranar zai cewa ceto na da na sani da na aiwatar da aikin kirkiwa rayuwata malai ce duk wanda ya kasa aiwatar da ayyukan alkhairi aikin da'a da Allah yake so ya shagaltu da aikin da Allah baya so ya bata rayuwarsa kuma zai yi da na sani bata wannan rayuwar a gobe alkiyama a radda zai ce ya laitani qaddamtu li hayati ina ma ceto na da na sani da na aiwatar da aikin kirki wa rayuwata Allah ta fa yawma idillah la yu'adhibu 'adabahu ahad a wannan ranar ba wanda ke yin azaba irin ta Allah subhanahu wataala wala yuthiqu wathaqahu ahad kuma babu wanda ke damka irin damkata ta Allah subhanahu wataala Allah ya gare mu malai cewa fala yakhlu imma imma ay yakuna lahu ma zalika tatallu'un ila masalihi dunawiyya wal ukhrawiyya dan annabi adam ba zai fita ba ba zai gushe ba ba zai nisanta da akan cewa ba yana tare da yana tsinkayen abin da zai zamanto maslaha gare sa wa duniyarsa ko zo sa mana dan annabi adam ba zai fita cikin abu guda bi ba ko ya kasance yana yana tsinkayen abin da zai amfane sa a duniya da alkiyama aula ko kuma ba zai amfane sa ba Dayan biyu ne duk abin da muke yi a rayuwa guda biyu ba za mu ba za mu fita cikin abu guda bi ba ko ya kasance wannan abun amfanin sa ga amfani gare sa gare mu a duniya da alkiyama ko ya zama wannan abun bai da amfani a duniya kuma bai da amfani a gobe alkiyama to me amfanin kai abun da ba zai amfane gaba a duniya da alkiyama me amfanin sa ka zo ka bata lokacinka a wajen wajen orkes wajen rawa wajen kida wajen sauraron music yanzu lalai in ka sauraron waka me za ta tsara ka da shi idan mutun ya saurari waka me zai ƙara shi da shi idan mutun ya ta yazin me zai ƙara shi da shi ban tagaci da haushi idan mutun ya je yayi sata me zai ƙaro da shi talauci ne ne wa za a goshe wasa dan ba a kama hanyar yin arzikin ba haka ne eh ka taba gani barawon ne kudi babu kullun cikin talaucin ake saboda ba a kama yin hanyar hanyar arzikin ba saboda fa in lam lahu tattalu ila zalika faqad da alaihi umruhu kulluhu idan mutum baya tinkayen abun da zai amfani shi a duniya da alkiyama to hakika ya lalata rayuwarsa baki daya wa zahabat hayatuhu batila kuma rayuwarsa ta tafi a banza kawai ka zo duniya ka ci shinkawar banza ka je lahira ka sha kashi mai kyau shikenan kawai wa in kana lahu tattalu ila zalika talat alaihi tariqu malike cewa idan ko ya kasance yana tsinkayen abun da zai amfane su a duniya da alkiyama ko talat alaihi tariq bi sabil awaiq to sai zaman to hanyar ta tsawaita gare sa dalilin tarnaki da yake samu a hanyoyi sai zaman to yana samun damuwa cikin abin da yake aiwatarwa ma'ana idan har mutum yana aiwatar da abin da yake na sabon Allah subhanahu wataala sanan kuma yana dubi makomarsa alkiyama da kuma amfanin wannan abun a duniya to zai zamanto hanyar tana da tsawo gare sa yana wahala sai zamanto tarnaki na rayuwa kullun cikin jarabobin rayuwa saboda Allah yana musu hannunsa mai sanda dan ya gyara wa ta'assarat alaihi asbabul khair sannan kuma hanyoyin alkhairai sai su yi masa yawa sai zamanto bai zuwa ya saurari alqur'ani ko ya zamanto a'a shi fa ya halarci alqur'anin ko yana karanta alqur'anin ma ko dalibin ilimi ne amma sai Allah ya haranta masa gudu alqur'ani kun ga ta'assarat alaihi asbabul khair ko kuma sai da yana zuwa karatu duk sati ana karatu da shi amma dalilin wani abu da yake na laihi sai Allah subhanahu wataala sai ya hana mashi wannan yin aikin alkhairin sai zaman to ya ta'assarat alaihi ina son wannan abu amma baya iya shi ko kuma a'a sallar subahin sai ta masa wuya sai zaman to kullun sai ta waye zai dinga yin sallah ko kuma Allah ya jarrabe shi kwana gamta la'asar sai kasa tashi sallah kaga an aikin alkhairin ya kunce masa ko kun fahimta kai hatta aikin da zai ya samu lada irin na biyayya da uwaye da matan ba sai ya rasa sai zaman to kullun sallarsa ana kira shi ba a samu shi mamas tana neman su da wani aikin alkhairi in ya doka zai ce wa zaka cewa ayi kazan kuma in in aka ce in da ce ayin zai yi to sai Allah ya toshe masa wannan hanya sai zaman to ana kiransa ba a samu wala sai kun san ta doki sai rozan ya bace a kiransa ba a samu sa dalilin sabon Allah subhanahu wataala ko kuma ci karatun wannan tajruba ce ba alhayati duk mutum mai imani to haka tana faruwa da shi in kai wani laifi sai Allah ya maka hukuma dalilin wannan laifin da ka aiwatar malik ya cewa bi hasbi ishghalihi bi adadiha gurgudan yadda kake shagaltuwa da sabon addaki shiyarta wa zalika nuqsanun haqiqi min umrihi wannan shine kuma abin da ake cewa tawaya mai muni a cikin al'amarin ba shakka wannan shine abin da ake cewa tawaya a cikin rayuwa mutum ya zamanto an hana masa yin aikin alkhairi yana tarnaki kana son da da kai ake yi ana zuwa wajen wa'azi da kai ana zuwa makaranta da kai ana tafiya wajen ziyarar marar lafiya da kai ana tafiya sada zumunta da kai duk wani aikin alkhairi ana yi da kai to kuma sai ka zamanto kuma kana dubin ka san da ladar kuma kana dibin makomaka alkiyama to sai kasance kuma kana wani abu na laifi baka bari ba to sai Allah ya toshe maka wannan abubuwan da alkhairin da zaka samu ladar yin wancan abun sai zama to an kuntata maka a rayuwa sai mutum ya jin kunci a rayuwarsa ko kun fahimta wallahu almusta'an malace wa sirrul mas'alati sirrin wannan dai mas'alar anna umar al-insani abinda ake cewa shekarun mutum muddatu hayatihi shine lokacin da yake rayuwa rayuwa tare da wa tare da Allah yake cikin bin Allah wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih kuma ba rayuwa wa mutum matsar ba ya fuskanta ya mika al'amarinsa ga Allah subhanahu wataala bane yanzu ba akwai wanda tun tasowarsa wallahi yana tashi da aikin Allah zai fara yana falkawa barci zai yi asuwaki, saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bai tashi ya zabura kai ce kusan ba sunna bace ka tashi ka zabura ka tashi kawai ka miƙe tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi daga barci to yana dan zaunawa saman gado yana saukar da kafafansa sai ya zauna kakin ya miƙe sai yayi aswaki sannan ya miƙe sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya sa maka wa'annan ababen a rayuwa sai da mutu suna suna mutu amalul layla amalul layli wal amalul layli wal layla gare ka dare da wuni kana aiwatarwa kana yi kuma alwala za ka yi za ka yi shifra tafiyan ka kai sabila kana sannan ka wuce masallaci kuma kana je kana addu'a tafiya masallaci za ka fito gidan za ka yi addu'a za ka shiga masallacin za ka yi addu'a ko ana ƙara sallan kuma za ka tsaya ka yi azkarikin da ake yi za ka fito masallacin za ka yi addu'a za ka shiga gidanka za ka yi addu'ar ka zo kuma sai Allah ya sanya maka program kin alkhairi wannan lokacin ka bayan sallar su bayan kuma baka yi kowa kwana zaka yi aikin Allah ne ana ko kuma sa wanda wannan aikin alkhairi ne ke jayo aikin alkhairi kamar da zamu gani a nan gaba malik ya cewa daka wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih ba rayuwa wa mutum matukar ba ya fuskanci Allah subhanahu wataala ba wattana'um bi hubbihi kuma ya dinga ni'imtuwa da jin dadi ta hanyar son Allah subhanahu wataala wa zikrihi da kuma yawan ambacin sai zaman to kai jin dadin ka shine ambaci Allah subhanahu wataala yanzu wani jin dadin sa gaba daya in ya sa Qur'ani wallahi tahiya yake in yana sauraron makaranta alqur'ani misali, irin ya qurra na na duniya irin su Husari irin su Shuraim irin su Mishawi eh da sauran makaranta irin su Matrud eh da wa kuma irin su Sudes eh Shafiri ko a malam Shafiri ya san Qur'ani kana ji sai ka ji wannan qur'ani ne na duniya to in kaji sai kaji kawai tsuwa kaji kamar a fitar jihadi wallahi <laughs> eh, sai zuciyar ta na tsu. to wani kuma in kira son kaga tsuwa ce gaba daya to kawai ina sauraron ado gwanja wallahi sai kaga sai ya wuri da ado gwanja cikin ali da tayi da yawo ko kuma da sai ya wuri da ado <laughs> kullu dina tashi da sahi waka ce in tuk yana kikin kadare ta sai waka ce sai ya sai ya dare waka yake saurari kaga wannan a mace yake wallahi a mace yake ta wannan ku lura da kyawo ku sa hankali da lura sai zaman to dalilin kidan da yake saurare sai Allah ya kashe masa arzikin sa sai ya biyo huyi a ga adaidaita adaidaita bai shi ya tafi. ba ga wani ba Allah me ya kawo wannan abu da ya cire wannan sautin da Allah zai ji ko ba zai ji ba yanzu ga mun fara faida cewa ashe saban Allah yana toye mutun arzikin sa da kuma la ce wa ithari marbatihi da kuma fifita da zabi abinda Allah yake so duk ya zama to ya fifita abinda Allah yake so akan duk abinda shi yake so a rayuwa to wannan ake cewa kana rayuwa abinda ake cewa hakikanin hakikanin rayuwa wanda kuma faslun ne zamu tashi ko muna ya shiga ko mu tsaya mu kwana nan mun yi minti hamsin na jin sai mu kwana a nan wani saji sai mu tashi daga cikin an um, gano cewa sabon Allah yana jayo dan uwansa game da aikin alkhairi yana jayo dan uwansa yin sabon Allah yana jayo wani sabon Allah ka ƙara yin wani haka yin aikin alkhairi yana jayo wani yin aikin alkhairi Allah subhanahu wataala ya kare mu da sabonsa muna addu'a ta alkhairi wa wannan kasar tamu Allah subhanahu wataala shiga cikin al'amarin mu kuma subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya man subhanahu wataala ya dace da mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allahumma jannibna al-fawahish ma ma alimna minha wa ma lam na'lam Allahumma habib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من عبادك الراشدين بفضلك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أجود المكرمين يا ذا المن والفضل والإحسان لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته